Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Bəlkə bir nəfər avam gəlib indi orada nəsə bir qeyri-islami, qeyri-islami yox, ha avamiyana hərəkət edib. Hələ heç kəsin sübutu yoxdur ki, orada qeyri-islami hərəkət olur. Bir nəfərə gələ qəbri ziyarət edəndə öpür o biri baş əyir, o biri qəbrə tərəf sürünür, onu e, eşqidən, məhəbbətdən, ilahi məntiqdən başı boş olanlar qanmazlar ki. Baxın İslam dünyasının dühası ki, heç kəs hətta ondan eyni əqidədə olan da olmayan da onun elminə şübhə eləmir. Şərqin dahi filosofu Seyyid Məhəmməd Hüseyn Allahmə Təbatəbayev Allah rəhmət eləsin. Daha bizdən qabaq Amerikalılar tanımışdılar onu, gəlmişdilər. Ayda bir dəfə gəl, şərq fəlsəfəsində mühazirə oxu. Təyyarəni göndərir, gəlib səni götürür, aparır ora, yenə gətirir ora. Qum şəhərinə. Buna Ayətullah Rüzmə Burucerdi rəhmətli gələk ki, ona xəbər göndərdi belə bir məsələ. <clears throat> yadımda qalan, bəlkə biraz səhv eləyəm, hər halda yadımda bu qalıb. Yəni, mühüm dini məsələ deyil ki, adam yadında qalmasa kafir ola, müşrik Deyir ki, əgər sən bir fəqih kimi əmr eləyirsən mənə get, mən gedərəm. Amma mən, məni möhtəmə buraxırsansa, mən məsləhət bilmirəm getmək. Şərqin dahi filosofu, İslamın dahi filosofu. O şəxsiyyət ki, indi onun Bidayətül Hikmə və Nihayətül Hikmə kitabları, hikmətin əvvəli, fəlsəfənin əvvəli, fəlsəfənin sonu kitabları bütün dini elmi hövzələrdə tədris olunur. Onun nəzərləri ilə insanın necə yaranmasından, cənnətə necə cismani formada daxil olmasından, meyrazdan bu kişinin e, dünyada elə bir demək olar ki, dəlmədeşik qalmış onu fəlsəfə yolunu isbat eləməsin. Həmin şəxs haqqında deyirlər. Tələbələri deyir də deyirlər, yəni rəvayət olunmur ha. Yəni belə də olub. Bir tələbəsi deyir ki, az görməmişdim. Elə fəlsəfə tələbəsidir. Təfsir və fəlsəfə tələbəsi. Az görməmişdik əllaməni, o qoca kişini, balaca boy kişini. Gəlirdi Məşəd müqəddəsə, İmam Rıza aleyhissalamın ziyarətgahına yaxınlaşanda görürdük titriyə-titriyə, əsə-əsə əyilir. O qapının ayaq altısını öpür, sonra girir hə sən nə fəlsəfəbazlıq edirsən burada belə oldu filan oldu nə müşrik hansı adam görmüsən müşrik olub qəbrə ziyarətə getməklə barmağı qatda görün əgər sənə xoşun gəlib belə qəbul eləməyə xoş başqadır biz ağıldan dərrakədən imandan eşqdən danışırıq o şeydən danışırıq ki Peyğəmbər deyir ki ya Ayşə tuşxəlini Ayşə məni məşğul elə mən uçuram biz ondan danışırıq bu məzar əgər haqqı olduğu kimi əda olunmalı olsa, yəni bu məzarın həqqini əda etmək istəsək, insanlığa fəzilət qail olan, insanlığa müqəddəslik qail olan hər kəs buranı ziyarət eləməlidir. Yəni bunun məfhumu nədir? Sən ki buranı ziyarət eləmək istəmirsən və deyirsən ki, bilinmir hələ kimin qəbridir, adamın Allahı olarım. Yazır ki, Kərbəlada bir qəbir var, bilinmir kimin qəbri gedib ziyarət edilir onu. İnsan nə qədər bir çarə qalır deyəsən ki, bu adamın missiyası var. Bunun marağı var bu sözü desin. Onda bütün peyğəmbərlərin, imamların, şəxsiyyətlərin, insanların hamısının məzarlarını sual altına aparmaq olar ki, bilmirəm kimin qəbirdə oldu. Nə problem var? Əgər inkara qalsa, dağıtmağa nə var ki evi? Götür kuvaltı döş bu binanın üstündə, bir iş dörünə dağıdacaqsan da. Amma tikmək nə əzabdır? Mahmud Haqqad yazır ki, əgər kimsə insanlığa bir dəyər verirsə, önəm verirsə, mütləq İmam Hüseynin qəbrini ziyarət eləməlidir. Aç, insanın istəyirsən nə boyda yekə olduğunu görəsən, Mən başa düşə bilmirəm, o adam ki, buna etiraz edir ki, qəbirləri söküb dağıtmaq lazımdır. Bir nəfər bir nəfəri sevirsə, onun qəbrini dağıtsa çox sevər, ya qəbrini tiksə çox sevər. Biz Azərbaycanlıyıq, el arasında belə söz var idi, filan kəsin qəbrin, atasının qəbrini dağıtdılar. Bu təhqir hesab olunurdu. Niyə dağıdırlar? Yaxşı, şirkin kökün kəsibdir. Xeyr. Bu onun nifrətinə. Niyə möminin qəbrin nəcasətə bulaşdırmaq haramdır? Niyə? Çünki ehtiramsızlıq olaraq. Möminin dirliyində evin dağıtmaq düzgündür. Öllüyündə necə düzgündür? Möminin dirisinin qeybəti halaldır, haramdır. Ölüsünün necə? O da haramdır. Eləcə də bunlar. Əhl-i beyti sevməyin bir nümunəsidir bu <coughs> onların pak məzarları üzərində məqbərələr tikmək, o məqbərələrdən gələn faydaları nəzərə almaqla bu iş tamamilə başqa bir məsələ. Quran-ı Kərimə baxırsan, Quran-ı Kərimdə açıq-aşkar bir ayə var. O ayədən iki məsələ önə çıxır. Birincisi, ürfün, cəmaatın, elin, obanın haram olmayan işlərdə birliyini Allah Teala qəbul eləyir. İkincisi isə qeyd edir ki, bunlar belə iş görüblər. Əshab-ı Kəhf ayəsinə baxın. Əshab-ı Kəhf ki, o 6-7 nəfər ki, qaçdılar Dəqiyanusun zülmündən. Biz də qədimdə ona deyərdilər qardaşlar, Dağ Yunus. Dağ Yunus. Dəqiyanus Yunan adıdır da. Nə bilim, Dəqiyanus padişahın adı idi. O qaçanlardan birinin adı Maximilianus idi. Kim idi, kim idi? 6-7 nəfər Yunanlar idilər. Həmin o Əshab-ı Kəhf Gəldilər, yatdılar orada. Ayıldılar, gördülər ki, ondan sonra ki, nə qədər yatmışsan? O dedi, nə, bir, bir yarım gün yatmışam, bir də bir gün yatmışam. Getdilər bazardan nəsə bazarlıq eləməyə, bunların pullarına qəribə baxdılar ki, antikvar pul gətirib bunlar. Aha, yaxşı mal var bunlarda. Oradan buradan bunlar gördülər ki, ah, padişah da dəyişib, hökumət dəyişib. Bu nə məsələdir? Quran buyurur ki, onlar 309 yatmışdılar orada. Dedilər ilahi, İndiki də biz yatmışıq, elə belə də biz yatılır. Bunlar yatdılar, cəmaat düşdü bulandaydı. Gəldilər, girdilər mağaraya, gördülər ki, hə, bunlar hamısı yatıb qalıb orada. E, gördülər ki, bunlar böyük övliyadırlar da. Nə vaxtdan bəri bunlar yatıblar, durublar, ölməyiblər. Sağ qalıblar. Qədim pullar var, neçə əsrin, 4 əsrə yaxın müddətin pulu var bunlar. Necə insandır bu? Başa düşdülər ki, həmin adamlar ki, bunların zülmündən qaçmışdılar. İndi təzə peyğəmbər gəlib padşahı yıxıb filan bəsməkən öyrəndilər. Mən qısa deyirəm. Dava düşdü bu gələn cəmatın arasında. Bəzilər dedilər ki, biz bu, bu zadın üstündə məsələn sinagog tikəcəyik. Bəzilər dedilər məscid tikəcəyik. Quran deyir ki, məscid tikmək istəyənlər qalib gəldilər, məscid tikdilər onun üzərində. 6 nəfər yatıb üstündə məscid tikdilər. Nəsə nədir bu məqbələlərə? Bayaqdan deyirik, bir sıralama ilə deyir. Birinci, qardaş, bütün kainat barbar bağırır tarixin tanımayan, gələcəyin qura bilməz. O canlı tarixdir. Sən tarix kitabından niyə oxuyursan ki, Uhud döyüşü filan yerdə olub? Çünki Uhud döyüşündə olmamısan. İndi mən durum sənin üçün o dağın sistemini çəkim, belə olub, filan olub, nə qədər desəm, sən o dağı başa düşməyəcəksən, olduğu kimi. Hacı gedib görüb də Uhud dağını, o biləcək, aaa, buymuş Uhud dağı, döyüş burada olub. Hansı doğrudan müsəlmana demirəm, hələ müsəlman qoydu kənara hansı maraqlı insana ləzzət eləməz çıxsın o həram mağarasına baxsın ki, bəli Cəbrail əleyhissalam burada gəlib peyğəmbərə vəhi gətirib. Peyğəmbər burada gəzirmiş, burada namaz qılırmış. Həzrət Xədicə bura gətirirmiş, çöləyə aparırmış. Peyğəmbər bu Kəbəni öpürmüş. Bu Kəbənin başına fırlanırmış. Həzrət əleyhissalam bu Kəbənin divarının bu hissəsindən anasını gətirib qucağında uşaq dünyaya gəlib bu məsciddə namaz qılıb sahabələr, bu quyudan dəstəmiz alıblar. Xəndək budur ki, doldurublar, indi xəndəkdən əsər əlamət yoxdur. Bu məscidlərdə namaz qılırlar, xırda-xırda məscidlərdə ki, indi ləğv ediblər, birdən bütöv məscid tikiblər. Canlı tarix deyə bu. Hansı dünyanın, <coughs> hansı tarixində bu qədər eksponat qalıb? Məkkə şəhəri, Mədinə şəhəri bütöv tarixdir. Nə qədər məscid var? Hamısının əksəriyyəti peyğəmbər bu məscidi birinci dəfə tikib. Qardaşım, arxeoloji elm var da, batil elmdir. O elm nəyə qulluq eləyir? Tarixi elədir də bizə. Bir dənə yeşə sümük tapır, deyir, bu dinozavrların babasıdır. Belə imiş onda. Bütün kainat bu saat belə şeylərlə yaşayır. Canlı tarixdir bu. Bunları əldən buraxmaq olmaz. Ged İmam Rıza Aleyhisselam qəbrinə, bax qəbrə, gör kim yatıb burada soruş, balam burada kim yatıb? Filan kəs. Kim olub filan kəs? Öyrən kim olub? Ondan sonra əgər sən o yeri yalaya-yalaya etməsən o qəbrin yanına, gələrsən söhbət eləyərik. Mə mərifət lazımdır bunun üçün. Unudulmağın qarşısını alır bu məqbərələr unudulmağın qarşısını alır. Yazınlar ki, Hz. İsa aleyhisselamı ona görə dinini dəyişdilər. Ki, İsa aleyhisselamdan heç bir əsəralamat qalmamışdı. Unudulur, əldən gedir. Amma məqbərə qalsa, e, o, o sənə çatılmaz, ey qardaş, gəl sənə adam göstərim. Gör necə Mədinədə Həzrət Zəhranın qəbri ismini bura baxır. Ona baxdıran var, e, sənə çatmaz o söz. Mənəvi dayaqdır bu pirlər ziyarətgahlar. Bax, qeyd elədim. Bakının o laf üzr istəyirəm ifadəm yer, o lotusuna. Bir dənə dənə insanan verəm bir mözmağın qəbrinə. Gözü necə yumuşalacaq? Niyə yumuşalır? Biz tanıyır bilmiyoruz. Yox, tanımırıq. E. Eşidib ki, bir dənə pak adam orada dəfn olunub. Əgər o qəbir olmayaydı, Onda ne olardı? Fitne. Həzrət Yahya peyğəmbərin qəbri bu saat Bəni Üməyyə sarayındadır. Bəni Üməyyə məscid deyirlər, saray deyirlər. Bunlar deyirlər biz peyğəmbərin qəbrini dağıtmırıq çünki peyğəmbər öz evində dəfn olunub, üstündə bina tikilməyib. Çox imamlar var, peyğəmbərlər var ki, öz evində dəfn olunub bəni onlar dağıtdınız. Səmhudi yazır Vəfa ol Vəfa kitabındakı Bəqi qəbristanlığında dörd imam dəfn olunmuşdu Əqil ibn Əb Əbu Talibin evində. Niyə dağıtdınız onu? Üstündə bina düşməmişdilər, evində dəfn olunmuşdu. Məlum olur ki, bu ona bənzəyir ki, aşığın sözü qutaranda yarəm yarəm deyər. <clears throat> Bütün bu əsaslara əsasən, Quran ayələrinə əsasən, bu əqli dəlillərə əsasən məlum olur ki, qəbirlər üzərində, məzarlar üzərində məqbərə tikmək nəinki mənfidə əksinə çox müsbətdir. Azərbaycan milləti bunun illərlə, əsrlərlə faydasını görüb, Azərbaycanın şoferləri ziyarətgahın böyründən keçəndə ora nəzir atmamağı özlərinə ayıb bilirlər. Düz deyə biri durur, deyə bilər ki, nəzir ciblərə gedir. Ciblərə getmək başqa mövzudur. Onun qəbrinin nə günahı var orada? O dirilərin günahıdır. O pulu atan atır ki, 5 nəfər yoxsul oradan qidalansın. Əgər düzgün istiqamət verilsə, gör nə qədər faydası olar cəmiyyətə. Allaha, Peyğəmbərə inamı qəlbində yetişdirə bilməyənlər o ziyarətgahların vasitəsindən Allah xofunu qazanırlar və heç birində ağlına da gəlmir ki, bu ziyarətgahı Allahdır ya Peyğəmbərdə estağfurullah. Ziyarətgahdır. Allahın müqəddəs saydığı məkanlardan biridir. Allah Teala bizim hamımızı həm əhlibeydi İsmət-i Təharətin öz ziyarətlərinə, həm qəbirlərinin ziyarətlərinə dünya və axirətdə müşərrəf eləsin inşallah. Allahın verir o antlara ki, o antlara görə duanı rədd eləməz Allah təbarəkə və təala. Bu müşkilləri həll eləmək üçün sahibimiz ağamız İmam Zaman Aleyhisselamı tezliklə yetirsin. Allah Teala biz o ağanın huzurunda üzü qara eləməsin inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.